ljudima, to je to. Kad će onda on svoju strast napojit? To je znači drugi razlog. Allah tabaraka wa ta'ala kaže u suri Yunus 7. i 8. ajetu إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون oni koji se ne nadaju susretu sa nama ne vjerujete ne vjerujete se sve stava sa Allahom ورضوا بالحياة الدنيا izabrali se sa dunjalukom vatme annu biha i idemo su potpuno smiren ne žele ništa sa njega znači više hoće strasti će da caruju, da vladaju, da pjevaju, da lumpuju, da imaju kamatu da se življavaju i tako dalje Valladine mi na ovatina gafirun i koji su prema ajati na našim gafiru i gafletu na maru upravo to koje ne zanima šta je Allah naredio šta je Allah naredio šta je na briga ovdje pecat šta je Allah naredio šta je na briga ja ovdje kupat šta je Allah naredio šta je na briga ja ovdje šetat šta u gafletu totalno koja se Allaha prava što Allah naređuje, što nam Allah brani, to su oni. Ulajte me Allahom nar, bima kanu jeksilijun. Takvima je prebivalište vatra zbog onog što su zaradili. Ili u suri Muhammedu 12. ajetu, والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم A oni koji ne vjeruju, opet isti sinf, ista vrsta, يتمتعون وجيروا ركسما سوجيتي انتي ويأكلون الوش يجدروا يدو كما تأكل الأنعام كوشت يدو استوكا والنار مثوى لهم i džahannemi vatra im je prebivalište. Od ciljeva njihovih, kao što to moraju život ljudi nešto ne vjerova sva, sva tri cilja, to će često spomenuli. Zato što od te šetanske stranke imate sviju i mnogo još ciljeva, jer ovo nismo analizirali do kraja. Imate ljudi koji ne žele da uživa, oni se pati čitav život. Niki žele da utvrde na Allahovo svjetlo, ali će se boriti, morat će da u toj skupini. Ima li takvi ili ne? Ima. A e, to je što je prvi, makdura ali, kamerom, morat. koliko hoće da uživaju. To su posljednici, to su kafanđije, to su glubičari i tako dalje. To su, namiste jedan čovjek, muzičar, nazir bila. Bori se za državu. Ne mogu doći vam zir islamska. Zašto? Zato što nema njemu pjevanja. Jel tako? Ne da mi naslađivanja sa pjevačicama, sa, sa plesačicama, sa, sa, sa, sa, sa, ne znam, koga posjeti u kafanu, koga posjeti na, na, na, i stavljaju tako vjerno. Eh, on to hoće, šta će biti? Borit će se protiv Allahova svjetla, borit će se protiv Allahova vjeri. I tako je do zadnjeg. I treći cilj je, kog smo mi odabrali, rekli smo da ovo nije konačan studij, cilj njegov je da utrnu Allahovo svjetlo. Da utrnu Allahovo svjetlo. E imate čovjeka, nikoga ne goni i nije on jedno kakvi strastveni ljudi, nikada nije činio zina, nikada nije pio i tako dalje, ali mu je u srcu velika mrža prema Allahu i Islamu i muslimanima. I nosi ideju rata protiv Islama. I rata protiv svih ahlaka, svakog ahlaka, svakog morala. I svake, svake vezane čovjeka za Boga. U takvim Allah tebara kvantara kaže i navodi da će ljudi biti takvi da žele da ratuju protiv nas tim što su muslimani i da žele da utrnu naše svjetlo pa kaže izvišeni ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا i neprestano će se protiv vas boriti sve dok vas ne odvrate od vaše vjere ako budu u stanju znači ljudi koji kojima je cilj da obeće Allahove vjere i vjernicima brane islam to su Abu Žehal i slični njemu prije njega i poslije njega. Kolika kada je nešto van islama u pitanju uhumani su i na riječi su i uporni su i tako dalje međutim ako je islam u pitanju predvode borbu protiv njega ili kada uzvišeni kaže يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون kad smo rekli da im je cilj da utrne Allahova svjetlo, Allah te barak tada navodi i u suri Saf, i u suri Tauba, žele da utrnu Allahovo svjetlo. To je cilj. Hoće da čuju Kur'an, hoće da čuju La ilaha illallah, hoće da čuju Ezan, hoće da čuju za vjeru. To se tiče prvog pitanja povoda njihovi zbog koji se bore. Drugo pitanje, ko je pobjednik? Ko je od te dvije struje, od te dvije stranke pobjednik? Mi kažemo, pobjednici su mu'mini. Pobjednici su mu'mini. Zašto? Zato što ili pobjedili ili pobjedili pobjednici zbog toga što su na istini pa ako se upitamo da li je pobjednik onaj koji pane kao šehid bore se za istinu ili onaj koji ostane da ljudima sudi po istini koga je zapalo veće dobro šehida وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى što je kod Allaha bolje je i vječnije od svega što te god zapalo na zemlji i da sudiš i da, i da uh, koristiš dobrote dunjaluka dunjaluk ostaje dunjaluk daješ ću vam samo jedan, jedan primjer znali ste braće da su mi našoj borbi u našem džihadu zauzeli dobro ovnik dole hm? sad dole flote zapadne gruhe u grmi dio Hrvata ušao u islam, još duša tanka, rat stane, nemaš ih kad naučiti, kolobljivi. Muslimani isto dodjela i borba, šta će, je lahko biti pobjednik i nastaviti borbu? Od svega toga je lakše biti sve za ruku u zatvoru. Znači, kada je pobjednik, nemojte misliti šta? Ležete sada rahatleć, ne, ne, ne, kjafir rovari, šeitan rovari. Šeitan rovari. Šeitan rovari i mora se stalno biti na oprezu i stalno u borbi jer dolazi borba iznutra dolazi borba u vlastnim safovima se lome stvari ruše stvari koje su već napravljene okolo se pojavljuju novi neprijatelji nove oblike borbe u vode i tako dalje zato nikako ne, ne, ne pripisamo pobjedu kao hajr šehadetu kažemo mu'mini su pobjednici jer su postigli svoj cilj. Kažem da su mu'mini u toj borbi pobjednici jer su postigli svoj cilj. A šta im je cilj? Džennet. Džennet im cilj. Jesu ga postigli? Nesu. Pobjeda im nije cilj. Jer pobjeda nikada nisu bili sili da će je dobiti. Nikada. Postavljaju sebi za cilj borbu za istinu hasbu illa Allah, ženu kada kaže šta će biti, kaže, reci neće nas naći ništa osim jedno od dva dobra, nije rekao osim pobjede. Nije, jedno od dva dobra. Ili pobjeda ili šahadet. Ili pobjeda ili šahadet. Zatim, pobjeda je izvjesna. Pobjeda je izvjesna i kraj lijep vazda pripada mu'minima, a Allahova pomoć i pobjeda je uvijek blizu. Uvijek blizu. Što se tiče kjafira, oni ne mogu uspjeti nikada. Kjafiri ne mogu uspjeti nikada. Koliko su potrošili židovi i kršćani i komunisti, da odlate od Islama, a Islam ponovo provrio nezaustavljivo. Ne mogu. Koliko su potrošili, koliko su tenkova prođe, nismo ni jednog, a vidio Islam kako se ulazi. Zašto? Zato što je to Allahova vjera.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 mu'minima dovoljno pobjede da će biti u džennetu dovoljno uspjeha ali i na dunjaluku će biti poraženi pa kaže uzvišen suru Enfal oni koji ne vjeruju bijele svoje troše svoje imetke zalaže svoje imetke da odvrate od Allahova puta sve što je Jugoslavija dala sve što je Jugoslavija dala od žitnica, od ruda od stoke od čega god nećete vladao sa njim kafir, komunist i sve je to trošio da ljudi načini dalekim od vjere i sve je potrošeno nema ništa od toga u riznicama i šta je na kraju bilo? propao komunizam, pobjedio islam neće nešto pobjedio srpski nacionalizam nema od njega ništa propašće i on niti hrvatski, niti bosanski. Pobjedio islam. Zaista pobjedio islam. Dovoljno je da jedan čovjek vjeruje. Dovoljno je Allahu da jedan čovjek vjeruje. I pod djel će ga svega, a zato će im biti žalost, bit će im to žalost, taj mjetak, sumno je u vragu, bit će poraženi, a oni koji ne vjeruju, bit će u džahennem sakupljeni pa ta isti ten kog su napravili da ratu protiv islama i žalost da rodi njih kada on što Allah će mu dao pobjedu i namirila se Allahova riječ da će biti im hasra da će im biti žalost ta isti tenk da će rušiti njihove kuće da će odnesiti njihove živote sljedeće pitanje šta je ideja jedni i drugi odnosno čine se rukovode u jedni i drugi ubici? u toj svojoj borbi koja traje stalno stalno je sudjega dana rekli smo samo kad ne traje kad ne teče ta borba samo kad ne ima jedni ili drugi kad budu bačeni na kolena što se tiče mu'mina njihova borba dolazi iz šarijata, prema tome kada kafiri uspiju mu'mine obratiti od šarijata, mirni su od njih. Mirni su. A kada se mu'mine obratiti od šarijata, onda dolazi do borbe. I uzme pobjeđu onaj kome Allah žele še mu daje pobjedu. A Allah žele mu daje mu'mine na pobjedu, ako je budu dostojni. Što se tiče mu'mina, braćo, od njima počinjemo uvijek od Allahove stranke oni se rukovode i bore na jakinu na jakinu ubjeđenju na basuri što je basura čisto znanje i rukovode se Allahovim obećanjem koje je došlo u jasnim ajetima znači kada mu'min ide u borbu ratuje zbog toga što je ubjeđen da je to istina što zna dobro kuda ide, što vjeruje u Allahu obećanje koje je došlo u vlasnim njegovim istinitim ajetima. Kad kažemo na Basiri, Basira je braće Tevhid. Znači, mu'min kada uđe u vjeru i kada ratuje i bori se za vjeru. On zna da robi jednom jedinom Allahu. I kod njega nema nejasnoća. Zbog čega? Zbog toga što nikad drugi Bog se neće pojaviti. Ovaj na čemu? Na čistacu. Do stiče besanaca, mora im sutra doći drugi novi vrlo je trajala cilj. Jel ne? Ali mu'min me ne može. Jer oni vjeruju u tevhid. A ne može doći drugi Bog. Ne ima ga. Kul hu Allahu ahad. Ahad. Ahadun ahadun. Svaki vjeruju da je Resul sallallahu alaihi wa sallam jedini koji je ljude vodio Allahom voljom pravim putem. Ne može doći drugi poslanik. Pa to je na istini. Na basiri. Islam vjera jedina. Kur'an kiva Allahova jedina. Sunnet put jedini. Znači mu'mine na čemu? Na basiri. Na basiri. I on ratova deset godina, ili dva, ili trijest, ili pedeset, budiš da je mu'min, budiš da je muslim. Neće stupiti od jednog načela. Niti će promijeniti za dvaku svoj put. Čovjek je mu'min. Ako ne bude mu'min, svrstava se u ovu stranku i nema borbe. Nema borbe, jer smo kada jedne stranke nestane, nema borbe. Dođe jedan tim, nema drugog tima, nema utakmice. kaže izmišljeni u suri Jusuf 108. majetu reci ovaj moj put pozivam Allahu na basuri ja i oni koji me slijede neka je izmišljen Allah ja nisam od mušlika ovo smo, ovaj smo ajat uzeli zbog riječi basura što se sviđa muhmina znači on se rukovodi basurom jasno vam predstavlja na Bogu jasno vam predstavlja istini jasno vam predstavlja ahiretu jasno vam predstavlja dunjaluku jasno je predstavio sebi u svom zadatku u neprijatelju i njegovim spetkama. I kod njega se ništa ne može promijeniti. Sutra me kosme neki šovit dan. Zimski ili ljetni dan. Kod njega ništa ne mijenja. Sutra me kao umre koliko gorešte ljudi. Neka se desi i poplava i zemljotres. I pomor i kuga. Kod njega se ništa ne mijenja. Jer nema drugog Boga. Ne se sve istina. Kur'an kiva od Allah tabaraka wa ta'ala. Islam je Allahovo pravo i naš put prema tome on je na basuri a šta je s kafirom šta je sa drugom strankom Allah je porazio i poštedio nas te zabude u kojoj su oni što se tiče njih oni su obmanjeni šeitanovim lažnim obećanjima mi se jer govorimo Allahovi istinu obećanjima u jasnim majetima a šetan je svoju stranku obmanio i prevario lažnim svojim obećanjima.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 Pokuša ovdje, kada je svesa, pokuša ovdje kada je sumnja, Allah je istina. Allah je obećao da će tako biti. Pokuša nema, ima Allaha. Pokuša, ma nije istina, ima, nema druge vjere pokušaj me šta će, znam šta ću, a pa, pa koji mana će te uspjeti, uspjeti će svako vjero dobro. Nema, jer se vjernik uvoli čine, jasnim ajatima i istinom, ne može. Ne može njega da zavede, a ono ako ga može šta mu radi, šta mu radi, uvijete čovjeka oko u kojeg hoćete, slobodno, izađite odmah i uvijete dovedite čovjeka ovdje. On je sigurno na nečemu u životu, jel' ga? On je na nečemu u životu, pa neko objasni na čemu je da vidite da li je na nečemu. Vidite se da je samo na odmanama šeitanom. Vidite što vam ušedal to što jeste. Reci mi, radi negdje ne postoji. I to je njegov sam cilj preokupacije. Zbog čega? Zbog toga što mi je šeitan to uvećao, uvećao. Ili ne znam, jer će spavaći momka koji mi se stavali na kuću. To je šeitan učinio ciljem. Ciljem, ciljem za nadljem i sve druge ciljeve. Zato se čovjek ubije, zašto? Zato što mu ona bira smisao. Nije liš I ona da više neće da ima smisla životi i opisi se. Ha, zašto? Što ima izlaza? Da je izlaz kod Allah, nema nikada zabune, niti nikada može doći, da je dođe čovjek, u bez izlaz, u bez izlaz. Ali ako čovjek postavi nešto drugo sebi za cilj, tog cilja nestaje. Pa ako ti je cilj da vladaš, onda daš nešto bez vlasti, pa ćeš se objesiti, otrovat. Ako ti je cilj ljubi, onda danas se zlomašit. Pa što se bez cilja, si duža pravna. Ako ti je cilj da te ljudi vole jednog dana će te mrzit. Ako ti je cilj da s tim se družiš jednog dana će ovo izgledati kod drugog sebi se družit. I ti ćeš ostati bez cilja, život će ti biti bez svrhe. To je nesreća u kojoj vodi šeitan. Pa kaže, kada im je šeitan ulepšao njihova djela i rekao danas sam nema onoga ko će vas pobjediti od ljudi, a ja sam vaša podrška, ali kada se dvije skupine ugledale, kad se dvije skupine ugledale mu'mini i kafir, izgleda i on, aj neće nikad pobijediti potpunite tenkova, skupine ljude veza je tu, sve je tu logistika, jalla kad se ugledale mu'mini i kafiri šeitan ostavlja kafir. ne bude više kafiri ne bude više kafiri ništa u rukama, prazne ruke sve on ima, ali nije ima jer nije nikome pat ušao u i rekao, aj pa nisam, nego mu šeitan ušao po ga postaku taj pat isto kada nestane ideja za koju se boriš, ostane na, na brdu teža, ko će ga pronositi, Boži od njega. Koliko je Hitler imao armija i koliko je imao, imao oružja, međutim, kada je nestala ideja koja nosi duše i bol, šta je bilo? To je ostalo plijen Rusima, ostalo plijen Francuzima, ostalo plijen Partizanima i tako dalje. Znači nema ideje, ili isto izlazimo te patove, Međutim, ono dok se borimo, kaže nam neki smutljivac ili šedite nas odmah i kaže, nema uspjeha, to je za uzalud. Šta će biti? Snijet ćemo patele i orat sami na njiva, njiva ostao, ostao, halas. Znači dok ima ideja, zato da kaže, ako ima nema omladinu, imat ćemo mi sve. Ako ima ima ne omladinu, sa čime je pošla armija bilo, ha? Sa čime je pošla bilo, bilo koji e, pokret? Sa ljudima, Kao otvore jednu kasarnu, već imaju sve halas. Jalla. Ali dok, ko što god imali, ako jednog dana izgubi ideju, to ostav plijen. Ne prijatelji. A kada se dvije skupine udiše, vrati se u natrag. Odakle mi dogao, pobježe šeitan. I kaže, ja sam vas odričen, ja sam od vas čist, ja vidim što vi ne vidite. Ja vidim što vi ne vidite, ja se bojim Allaha, a Allah je stoko kažnjava. Pogledajte. Ne smije da digne oružje na mu'mina. A zaveo čovjeka i duži. A kaže Allah, poslani sallallahu alaihi wa sallam, nastanak dunjaluka čitava, lakši je Allahu od ubijstva mu'mina. Kako da je da šeitan zavodi? Da ubije mu'mina. Šeitan ne smije. On kad vidi šta je, Jezik, kada ima hafu Allah, ja se bojim Allah. Šeba se boji Allah, šeba se boji da uradi ono što će raditi taj zavedeni, obmanuti čovjek. Zato je mu'min šeitan ga odvraća od džihada, odvraća, odvraća, odvraća. Pa dođe, pa pripreme za džihad, pa odvraća, odvraća, odvraća. Vidim ako on savala šeitana i dođe do poprišta, do borbe, do boja, halas. Mi ćemo še da može pogovoriti mu jedni. Zato zato što on pobliže. Zato što on pobliže. Prvi tekvir, sada Allah je lešanu komandije, komandije borbom, rukovodi borbu. Ja i osim bez podrške, Allah je lešanu na svoju vojsku spusti meleke, spusti smiraj, spusti podršku. Ako vidi čarci dobrojtili, stavi pregradu, zaustavi dok prođe mumin onda proleti tako dalje znači Allah razila šanuhu obećanja kojima se mu'min rukovali su istinita makar nevjernici i oni nevjernici koji su među mu'minima munafici to ne vjerovali pa kada vjeru mu'mina šta rade šta kažu kažu munafici varraha ulajim dinuhum ovo je obmanula njihova vjera أنيجي بيست أمانه شيء تمر مؤمن السنة يقين دعا الله ولا شاني إثبتوا إلى شهادة له فجدا فكاجه إذن سور إبراهيم بارسة تشفرة آية وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم كاجه الشيطان كتسفز أمر شيء رجشه Allah vam je davao iskreno obećanje a ja sam vam obećavao pa sam vas izdao pa sam vas iznevjerio وما كان لي عليكم من سلطان ja nisam od vama imao moći illa an da'autukum fastajabtum li samo sam imao to da vas pozivam a vi ste mi se odazivali fala talumuni walumu anfusakum pa nemojte mene koriti korite sebe sebe korite što se za mnom poveli ma ana bi musrihikum wa ma antum musrihin niti ću ja vas izbaviti niti ću vi mene izbaviti inni kafartu bima ashraktumuni min qabl ja ne vjerujem ono što ste vi mene prije Allahu sa Allahom zamašili Allah je lašanu na jednom mjestu objedinuje i jedno i drugo obećanje tako da čovjek priznaje snagu Allahove riječi. Pogledajte kako Allah Želešanu objedinuje u dva ajeta. Svu stvarnost oko ove dvije stranke. Kaže uzvišeni u suri Fater od petog do sedmog ajeta. Ja ejuhem nasu inne wa'da Allahi haq. O ljudi, Allahove obećanje je haq. istina kojom se rukovode mu'mini Allah ovo obećanje da ga njega slijede uspjeće da ne slijede šeitana propašće فلا يغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فنك راس نعبناني دنيارش كجلت ولا يغرنكم بالله الغرور إنك راس نعبناني Popitanje Allaha šeitan, garur je šeitan. Obmanjivač, specijalno mu ime, niko drugi nego šeitan. Tako mi pesiri kažu. Garur, bila ili garur. Zašto? Inna šeitana lakum aduvim fattehizuhu aduva. Innehu jedu hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir. Šeitan vam je neprijatelj. Subhanallah. Fattehizuhu aduva. Ljudite ga kao neprijatelja. فبنت سبرانين كان نتوتل إنه يدو حزبه وان يدو سوى حزب حزب الشيطان نمج حزب الله حزب الرحمن نمج ليكون من أصحاب السعير وبيدا بدو واستنونيك راسبان صلى الله عليه سعير جهنم كاكو الله تبارك وتعالى ودس فمينة فمينة السبع الله ولا تشاني استنى الشيطان ما يشتاه vlast i on nam je neprijatelj i uzmite ga za neprijatelja i on poziva svoje svoju stranku da bude od propali, neka vas ne obmane on i neka vas ne obmane i druge stvari kao što je dunja jer dunja i šeitan odlično sarađuju dunjaluk i šeitan šeitan bez dunjaluka je jako nemačan zato Allah zelo šanu da kaže neka vas ne obmane dunjaluk neka vas ne odmane šeitan Dunjaluk ki šetan, oni se sarađuju. Dunjaluk je instrument šetana na pomoć koji zavodi. Primjer Dunjaluka i šetana je kao primjer čovjeka i onoga što, vol, što voli, na primjer, pas. Kada pas ide u vas, gladan, gladan, A čovjek je gladan jer kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam Kada bi čovjek imao delinu zlata Šta bi rekao? Dijelić, dosta mi, poželio bi drugu Pas, ne zasit Ne zasit po pitanju dunjaluka Pa kaže Navadimo primjer Kada biste vi išli I imate recimo meso u svojoj ruci A gladan pas I vi ga ičkate o sebe, donite on malo odio, jel ne? Ali opet se vrati. Zbog čega li gošte imate meso? Da ne imate meso, šta je bilo? Za glavno je otišao. Tako še je tam. Onaj ko nema ljepote, nikoga šeta ne može obmanuti na... Ha? Na tu foru, ne može nikad. Ali je to sada komad mesa, preko koje će šeta pomena hrani, da tu stradaš. Onaj ko nema para, A? Ne može, ne može nikada njih ti će pogriješiti. A ako je ima, šetan će ona pomoći. Nije stotinu ideja plasirati. Uradi ovo, uradi ovo, ne daj ovo, ali ovako će ti... saradnja šeitana i završimo ako Bog da sa posljednim pitanjem. Allahu tabaraka wa ta'ala odnos stav prema ove dvije stranke. Allah tabaraka wa ta'ala koji kada nećemo reći rekne budi ona bila kome ne umiće ništa ne desim na zemlji koji sve može sigurno što je obići to mora biti pa da vidimo gdje je Allah tabaraka wa ta'ala od ove dvije stranke koje su u sukom Kada se ćemo prvo da Allah tabaraka wa ta'ala ne posmatra neutralno ovaj boj, ovaj sukom između istine i laži. Zašto? Zato što mu'mini to ne rade ni zbog kog drugog, ni zbog njega. On je komandant niko drugi. I on je cilj ništa drugo. Prema to je Allah tabara koja cvala nije tu neutralan. Dalje, šetanska stranka ne ratuje ni protiv koga drugog, ni protiv Allaha. Ni protiv drugog, ni protiv Allaha. Allaha. Prema tome Allah Želešanu nije neutralan. Jer kaže izvišeni, mi znamo da te žalostljeno što oni govore, ali znaj da oni ne smatruju tebe da, da govoriš laž, nego oni smatruju lažnim Allahove ajete. Znači sve to rade radi Allaha, da ti pozivaš na vašare, da pozivaš u zavodu, ne na put. Ne bi ti stali na put. Ne bi ti stali na put a Bog pozira se Allah staviti na put. Znači, jedni, jedni to radi radi Allaha, drugi to radi protiv Allaha, prema tome Allahova uloga ovdje je ključna. I Allah za lešanu je ovdje onaj koji odlučuje. Allah za lešanu mu kaže, a vidimo kako reaguje na to, kada žele da utrnu Allahove svjetlo, svojim ustima a Allah odbija da se desi ništa drugo osim da potvrdi svoje svjetlo makar to bilo krivo mušicima znači oni neće da utrnu ali Allah će ga upotpuniti gdje je ovdje Allah? Allah je lošano ovdje vapare njihove namjere i dao da se desi suprotno njihovim težnjima zatim kaže هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وانا تعالى كي يبسل رسوله بسل نيكا سيست انتظارا دا اذن سي ورو دا الله اذن سي نتسفيه برما ما كرتو مشت سنبيل قريبا ماشي الله تبارك وتعالى وغل چني دا ليبنا آلته شتا الله جل شانه چني زا سوى استرانكو a šta čini protiv šeitanove stranke prvo kaže uzvišeni وَكَانَ حَقْ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ dužnost naša je pomoći mu'mine halas Allah pomaže mu'minu zatim kaže ala inna hizba Allahi humul zalibun ili humul muflihun svakako Allahov hizba Allahova stranka će pobjediti Allah tvrdi Znači Allah ih vodi do pobjede, pomaže do pobjede. Zatim kaže, budući da je ova borba radi njega i njegove vjere, Allah mu pomaže pa kaže, suri Muhammed, sedmom autu, Ja ayuha alladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum vjernici ako pomognete Allaha pomoći će vas i učvrsti vaše korake Hvala Allaha želešanuhu Mi dogova stranka Allah nas pomaže kao svoju stranku i učvršuje naše korake u vrbi Da vidimo kroz par ajeta nismo iscrpili ajete ni oko jedne ni oko druge stranke sa ovim nego smo sam uzeli skromno Što se tiče kjafira Allah tabarak wa ta'ala i poražava Pa kaže uzvišeni u suri Teuba u 14. ajetu وَقَاتِلُوهُمْ يُوَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِيَيْدِيكُمْ وَيُحْزِبُمْ وَيَنْسُرْكُمْ عَلَيْهِمْ Borite se protiv njih Allah će ih kazniti. Šta Allah radi stranki šetranu, kažavaj. Bio ih po vašim rukama, juh zihim i ponizit će ih. Ponižavaj ih. Vojim surkum alihim, pomoće vas protiv njih. Zatim kaže, gledajte ovo posebno, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ Gdje Allah? Allah ih ubija i nisi ti ubio nego ih je Allah ubio. I nisi ti bacio nego je Allah bacio. Jer Allah ne treba u borbi za dvije dvije stranke? Ne. Ne ubijaš ti nego Allah ubija. Ne ubijaš ih ti nego ih Allah ubija. Zatim, to je 17. ajed, dio 17. ajeta sura Enfal i 18. Zalikum je anna Allahe muhinu kejbil kafirin. To je tako jer Allah ponižava spletke kafira. Velika spletka. Kada dođe na, na vidjelo, Allah za lešanu je učini ničim. Učini je ničim. Kao pjena od sapunice, kao balon od sapunice, kad se sudari sa Allahom, sa njegovom istinom, ne ostavio je traga bila razbijena zatim uzvišeni kaže innehu je kiduna kejdan wa akidu kejda oni pletke čine i zavjere kuju a mi ih kujemo surala zatim wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin i oni zavjere kuju a Allah kuje zavjere kuju tome. Gledajte, kaže Allah, ku zavjeru, ku zavjeru. Ko ti zavjeru nije dobro osobine, jel ne? Zato Allah što ovdje ne kaže, i ko ti zavjeru je loša osobina. Zato Allah kaže, o makar ili makar Allah. Učinio je makar, smutnu, zavjeru, ali Allah je učinio. Ne kaže, a to je loše, loša osobina. Ne kaže, Allah, šerru makirin, najgori spletkaraš, nego hajrul makirin. Iako to je osobina zlo. Kod Allaha nije. Zašto? Zato što je kafirska spletka za fesad, a Allahova je za islah, za popravljanje. Njihova je za narušavanje reda, Allahova je za uspostavljanje reda. Njihova je za laž, Allahova je za istinu. Njihova je za, zlo i nepravo, Allahova je za pravdu. Zato kaže Wallahu khairul makirin. Ne kaže Wallahu šarul makirin. Iako je makr zabuda, ha? O, e, zavira, loša je sredina kod Allah, sredina nije. Jer Allah ne čini zavira putem kafira zbog toga što oni hoće šta? Pomilova djeta, to će zaklat, a Allah ne da zaklat, šta je sada? Allah vas petka da ne zaklju djeta, šta je to protiv njih? Dobro! Wallahu khairul makirin. ćemo i sa ajetom i sura Anfal 12 i vuhi rabbuke ila أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلاء. رأيت إن شاء الله عشان مراد يبيتي كاجة إكرا اسمه أبيابل ملكما ياسم سلامه učvrstite vjernike udacit ću strah u srca nevjernika to je najveća pomoć braću strah u srca nevjernika mjesec dana hoda veći stuje fata od mu'mina ne pita kakav je broj šta nese nije bitno samo ako su na istini već on dozio do ruže subhanallah dozio do Allaha žalešanu udarajte i fadribu fauka l'anaki, udarajte i iznad šija, fadribu minhum kulla banan, udarajte ih po vrhovima prsti, nije sad vrijeme da objasnimo šta je značenje ovog ajeta, udarajte ih po vratom, udarajte po vrhovima prsti, po njihovim lagodicama. Molim uzvišenog da da dobrih djela na sudnjem danu da ove riječi budu za nas podrška i uputa i dokaz kod Allaha za nas da ne bude dokaz protiv nas molim da subhanahu wa ta'ala da nas ne ostavi ne propusti našim dušama i nama samima i da nas pomogne kao i muslimanima žahide svugdje.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 Nastavljamo, inša Allah, da govorimo o sukobu između Hizbullaha i Hizbu šeitana i to da govorimo o poslanicima u borbi, u ovoj borbi, poslanici u ovoj borbi, u borbi za istinu protiv laži. na samom početku moramo kazati vraću da onaj ko živi sa Kur'anom taj živi u posebnom svijetu smirenosti i upute onaj ko živi s Kur'anom taj čita u njemu vijesti o ahiretu i gajbu pa je čitao u njemu naredbe Allahova Đelešanu i zabrane pa je u njemu gleda svakog daju Islama svakog poslanika i svakog čvrstog mu'mina kako ga Allah Đelešanu opisuje u Kur'anu Naša tema večerašnja je u Kur'anu široka čitave sure nose imena po mjestima gdje su se vodile te borbe između dobra i zla pa imamo tako suru Ahzab pa suru Fath pa suru Nasr imamo imena poslanika kao predvodnika te borbe poput sura Hud Yunus, Yusuf, Ibrahim Nuh i tako dalje zatim imamo čitale sure u kojima su veliki dijelovi kazivanja o prijašnjim narodima o poznanicima i njihovim davama i borbama za istinu i narodima koji se odmiču i suprostavljaju. Od toga nije bez toga nije ni jedna sura skoro. A većina sura obiluju i gotovo sve su prožete tim kazivanjima. Kao što je sura Araf, sura Mauda, sura Anam, sura Yunus, sura Yusuf, sura Hijr, sura šuara, sura kasas, sura safat, sura kamer, sura nuh i tako dalje. Da bi to znali, moramo se družiti sa Kur'anom. Znači, Večera ćemo potrošiti puno vremena čitajući samo dva odlomka iz Kur'ana koji opet govore samo o nekoliko poslanika i to dotiču se nekoliko detalja iz dava tih poslanika. Da bi smo imali čitavu prostavu, moramo čitati Kur'an i živjeti sa njim. A kad trebamo se podstati na Kur'an, onda trebamo ispomenuti hadis Rasula sallallahu alaihi wa sallam gdje kaže ko vješto uči Kur'an on je sa melekima kiramim barava sam melek ima kiranu barara pisarima Kur'ana to kaže u hadisu u kom kaže ko Kur'an uči sa mukom nije još vješt trudi se uči tek on ima dvije nagrade a koga uči vješto sa lahkoćom koja u njemu znači iskusan on je među melekima safara kiranu barara sa plemenitim pisarima koji su Kur'an pisali na zemaljskom nebu nakon što je spuštan levhe mahfuza na zemaljsko nebo prije spuštana sa zemaljskog neba na srce poslanika sallallahu alaihi wa sallam zatim kaže alaihi salatu wa sallam da će se učaču Kur'ana reći na sudnjem danu u džennetu kada uđe uči kao što se učio na dunjaluku i penji se uči Kur'an kada učiš u džennet uči Kur'an dok učiš tartilom Kur'an Hamim wal kitab il mubin se kroz darođe i stepene dženneta to su dva hadisa koja nas posjeću na druženje sa Kur'anom a draga vraća vi ste sada u prilici da iako do sada niste jako niste da sada naučite Kur'an i budete prvo počešeni sa dvije nagrade dok se osposobite, a zatim pripadete društvu plemenitih pisara Kur'ana između Meleka. Borbu između poslanika i njihovih sledbenika i onih koji im se opiru Allah tabaraka wa ta'ala je učinio provjerom i balajem iskušenjem jedni sa drugima. Tako kaže uzvišeni u suri Muhammedu četvrtom ajetu lau ولو لو lan tasara minkum minhum منهم ولكن ba'dakum bi ba'd. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم To je Allah učinio tako, znači borbu je dao a da je htio Allah Želešanu sam bi savladao da je Allah Želešanu htio sam bi im savladao nevjernike ne bi im dao ništa da mogu usaći uznemiravati njegove robove ali to je učinio zato da vas iskuša jedne drugima da iskuša mu'mine kjafirima i kjafire mu'minima a oni koji pogru na Allahovom putu neće im djela propasti Allah Đelešanovu kako god mu'mine kuša da potvrde svoj iman time što će izaći u borbu po polnog glavu, hoće li Allah uzeti ili neće, to je njegovo. Tako isto kjafira stavlja na kušnju. Pa oni koji zbog kufra trebaju dati glavu i pristaju da je dadnu zarođe znake da su opasni kjafiri. Znake da Allah se neće pokoriti, makar glavu trebali dati da ostanu na pokor. Tako, borba je znači iskušenje za mu'mine od strane kjafira i iskušenje za kjafira od strane mu'mina. Allah žele šanuhu navodeći postupak i ponašanje ljudi prema poslanicima kaže u suri Yasin u 30. majetu Ja hasratan ala ibad ma yatihim rasulun illa kanu bihi yastahzi'un o žalosti na moje rodove nije im došao ni jedan poslanik a da ga nisu ismijavali kakav je odnos te dvije stranke kada dođu poslanici sa istinom obilim se rubom i smijavom pa kaže uzvišeni o žalosti za moje rodove ja hasrata na ovaj vat ma je ti mi rasul nije im došao ni jedan poslanik إلا كانوا به يستهزئون a da se oni nisu smijali i da ga nisu ismijali. Zatim kaže uzvišeni وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت sunnet al-awwalin poslali smo i prije tebe poslanike raznim skupinama raznim narodima šta su oni radili kada bi dođu poslanici وَمَا يَأْتِيهِمُ الرَّسُولُ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِيُونَ I nije im došao niti jedan poslanik, a da ga nisu ismijavali. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ tako smo mi učinili da, da, da, da bude sa Kur'anom u srcima muđrima zločinaca, grešnika zato braćo moramo čuvati sebe i upozoravati ostale Allahove robove da se prođu greha da se prođu zulma, da se prođu kufra da se prođu zla munkara jer ako ga budu učinili Allah Đalešanu će za posljedicu zbog tog grijeha u kome su učiniti sa njima i postupiti sa njima kao što je postupio sa narodima priješnjim Jer ovdje Allah tabaraka wa ta'ala kaže كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ Tako smo mi njega učili Kur'an u srcima zločinaca, muđrima, grešnika. Zato kada vidiš čovjeka da poseže za haramom, zaustali ga i reci, brate, bojim se za tebe. Budeš mistro u tom grobu, Allah će ti srce zapečetit. I zato je Kur'an neće biti pouka. Kedalike nasluku fi kulumu bil muđivin, ja juhminu ne bihi. I neće vjerovati u njega. I ne vjeruju u njega, oni čije srca Allah žele šanuhu zapečetio. وقد خلت سنة الأولين a već se desilo i snašlo prije, oni priješnji naroda što je snašlo znači ni povuka od priješnjih naroda im ne koristi zbog toga što su učinili njihove ruke jer uzvišeni kaže u suri mutafifin kella bal rana ala kulubihim ma kanu jeksibun nije tako njihova srca je zatanilo njihova srca je obi, odelilo njihova srca je zatvorilo, zamračilo ono što su uradili. Znači, pola ljudi zasluže da Allah Želešanu im ne da upute. Da je Allah Želešanu učini gluhu, da učini slijepim i da im srca učini trdim i zapečati ih. Takav je slučaj bio sa poslanicima. Dio ih je slijedio, a dio im se suprotstavljao. Danas ćemo ovdje nekoliko ajeta koji opet govore o nekim poslanicima, kakav je stav naroda bio prema njima. Kaže uzvišeni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون poslali smo Samudu, njihova brata Saliha, koji je naredio da Allaha obožavaju, a oni odjednom se u dvije stranke pretvoriše koje se počeše sukobljavati. Znači, jedni kažu poslanike, a drugi ga ulažu, tjeravaše. Znači smo rekli na prošlom času da dolazi do podjele kada dođe jasna uputa. To će potvrditi sljedeći ajet još jasnije. Allah tabaraka wa ta'ala kaže ovaj ajet je bio sura Nemu 45. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala u suri Al-Bakara كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا fih. Ljudi su bili jedan narod, pa je Allah poslao poslanika da im se radosne vijesti upozoravaju i objavljivao im je knjige sa istinom da po njima sude među ljudima u onome oko čega se ljudi oko čega se ljudi spore. Ovdje Allah tabaraka wa ta'ala naglašava da ljudi prije objave su jedan narod, nema drugih razlika. Međutim, kada im dođu poslanici koji im pozivaju, koji im upozoravaju, koji im donose radosne vijesti, o sreći ako budu slijedili i pokoravali se Allahu tabaraka wa ta'ala, tad dolazi do razlaza među njima. Pa i zahum pari kao ni jahtesimu. Kad odjednom oni dvije skupine koje se između sebe raspravljaju. Jedna slijedi, druga ne slijedi. Ovdje Allah tabaraka wa ta'ala otkriva razlog zbog čega se ljudi podvajaju. Pa kaže ovdje وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه i objavio je knjigu sa istinom po kojoj će suditi među njima. Razlog podjele je to što poslanik poziva da se sudi po Allahovom zakonu. Zato koja god dava, koja god dava ne pravi da se Allahu samo pokorava i da se po njegovom zakonu ne sudi, može se tolerisati. Pa Resula sallallahu alaihi wa sallam tri godine Kurejšu neki nije progonio. Čak su više mučili i bili se oprezni prema takozvanim hanefizirima koji su bili na vjeri Ibrahima, ali sam ona bilo rijetko u, u, u, u, u Mekiju. Više su prema njima bili opet mnogo prema muslimanima. Sredak poslanik, ali i salatu wasalam, nije počeo da poziva javno u redovanje samo Allahu, da samo Allahu pripada vlast, da samo Allahu pripada sud i tako dalje. Znači, ako se ne poziva suđenju, po Allahu u zakonu pustit će se dava. Konjaj, vjeruj. Zato ovdje kaže Allah, ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم Imali su jedno pa su se podijelili nakon što su došli poslanici koji su tražili da se sudi po Allahovu zakonu. A podijelili se između, zbog zavisti i mržnje između njih. Kao što židovi nisu mogli da od zavisti pritrpe što je, što je poslanik Arab, što nije od židova. To je za njih bilo dovoljno da ga mislijede. Zato Allah žele šaruju kaže Bi se maštara ubihljam fusa onaj kanu ja'lamu. A zlo li je to zašto su prodali svoje duše? Šta je, šta je ono zašto su prodali duše? Nacionalizam židovski. Što nije iz nacije, nije ovo neće ga slijediti. I da duše idu u džahennem. E zlo je to zbog čega su duše svoje prodali. Zbog nacije svoje. Zbog unsurije, zbog kalmije. Tako vidimo i savremene kafire, kako mogu tolerisati daje koje ne pozivaju u širijat i ne, ne, ne traže da se uspostavi vlast po Kur'anu pa mogu tolerisati sufije mogu tolerisati tebljeg mogu tolerisati kadijanije ahmedije koje god hoćete međutim one koji pozivaju džihad koji pozivaju u koji pozivaju prijateljstvo prema mu'minima ne i kafirima za takvih ne ima mjesta. Zato što je pri njima ova osobina zbog koje se naradi od upiru poslaniku. A to smo rekli još učer, razlog tome je što hoće da slijede strasti svoje. Nije bilo poslanika, a da nije bio zlostavljan radi Allaha Želešana da nije bio zlostavljan na Allahovom djelašanom putu. Jer to je Allahov sunnet, to je njegov zakon kod njegovih robova koji im robuju po talhidu. Tako je uzdomirava Nuh, Saleh, Hud, Lut, Šuaib, Yunus, Jusuf, Jakub, Musa, Isa, Muhammed i muslimani sa njima. Kad smo nabrojali ove, nabrojali smo neki od njih, to ne znači da drugi nisu bili uznemiravani. Jer Allah žele šanuhu u ajetima spominje da su svi bili uznemiravani. Pa kaže, ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر Oni su ga uzu jezijeti mečinjen hatta etahu nasruna i bili su uznemiravani dok je nije stigla naša pomoć wala mu bedrili kalimati Allah nima izmjene Allahovim riječima tako će biti sa svim mu'minima walakal ja'aka min neba il mursalin a eto ste došla vijesti o nekim poslanicima došla ste vijesti o nekim poslanicima Pogledajmo šta uzvišeni kaže o Nuhu alaihi salatu wasalam. Kaže كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ولا نسى نوح سناردا kaže prije نوح Nuhov narod je ulazi bolio našega roba Nuha i govorili su međnun lud lud u što nas poziva vez duđur vez duđur i brđen je i branjeno mu je da u to poziva fada'a rabbahu pa je pozivao svoga gospodara da mu činio anni maglobun fantusir nadgladan sam daj mi pomoć anni maglobun fantusir savladan sam pobjeđen sam pomozi mi dotle je dolazilo uznamiravanje zatim kaže o šuajbu alaihi salatu wasalam قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا rekoše velikani naroda šuajbova koji nisu vjerovali, koji se uzahvalili. Istirat ćemo te sigurno o šuajbe i one koji s tobom vjeruju iz našeg grada ili, ćeš se, ili ćete se vratiti u našu vjeru. kako su narodi sprečavali poslanike mogli bismo objediniti način njihovog odupiranja poslanicima od načina braćo bilo je prvo udaljavanje poslanika i onih koji slijede od njihovih ciljeva iskrivljavanje njihovih ciljeva tako su radili sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam i tako su radili sa poslanicima prije njih je prvi pokušaj džahulijeta. Ismijavanje, ponižavanje, ugodjenje u laž, potvaranje, da je ono što, sa čime dolazi sihr, da je ono sa čime dolazi ludilo i tako dalje. otjeravanje i odstranjivanje poslanika iz svoga mjesta. Treće je uznemiravanje i četvrto je borba protiv poslanika. Spomenuli smo prvo odvajanje. Bilo je, rekli smo, ismijavanjem, bilo je iskrivljavanjem onoga što poučava i ubacivanjem smutni oko toga i sumnji, zatim borbom protiv Kur'ana pričamo zatim traženje da se izjednači džahilijet na kome su oni sa vjerom koju poziva poslanik to je bilo sa svim poslanicima što se tiče udalavanja iz društva to su džahili borci za šeitana koristili haps koristili su zatvor su ščepalali Ibrahima a.s. pa su zatvarali Jusufa a.s. i druge poslanike zatim to je bilo izoliranje nedozvoljavanje da se skupljaju to je i dan danas prisutno razdvajanje daja od onih koji se kod nas pozivaju zabranjivanje dajama da se penju na numbere zabranjivanje dajama da prodaju na fakultetima kako mogli dolesti do omladine, zavrnjivanje daje ono da pišu, da slobodno govore i tako dalje. Zatim, problem natjeravanja znači na hrđu. Što tiče uznemiravanja, kralo su im metke, otimali su im metke, narušavali su čast njih i njihovi žena, nagonili su i na glad, branili su im da za sebe, da pribale za svoj život i tako dalje. Što se tiče borbe, borbe protiv poslanika i njihovi sredbenika, tu su koristili udaranje, mučenje, spaljivanje, klanje, ubijanje. Ako nisu mogli da dođu do poslanika zbog toga što je bio jak, što je za sobom vodio snage muđahide onda su se protiv njega borili nisu znači mogli da uzeti mir pa ga zaklat kao što su radili sa Jahja a.s. niti su ga mogli razapet kao što su htjeli sa Isa a.s. da nije Allahove pomoći niti su ga mogli zapaliti što su htjeli sa Ibrahimom a.s. Poslanici su ga mogli mučiti uvarat kao što su uradili sa brojnim brojnim poslanicima onda su se borili vodili džihad, pokretali ratove pokretali vojske protiv protiv poslanika i njegovih sredbenika čime su se braćo branili muslimini čime se branila Allahova stranka od tih napada Što se tiče ovih napada, kao što je utjerivanje u laž, kao što je iskrivljavanje onoga što oni kažu, ubacivanje zabuda umjesto toga i tako dalje, ustrojavali su na daji i ustrojavali na istini. Što se tiče ostalog, gladi koja im je bila nametnuta, krize koja im je bila nametnuta, mučenja sabrali su i Allaha do, i Allaha molili što se tiče ubistava paljenja i ostalog ubijala njihovih stebenika na njihovim očima mučenja njihovih sinova njihovih žena i pozađivanja njihovih časti na tome su također sabrali što se tiče borbe odupirali su joj sa džihadom sad smo došli do čega do džihada. Šta je sa ovim umetom? Kako će se ovaj umet odupirati? Ako se sebe smatramo skupinom koja slijedi poslanike, i ako vjerujemo da će se šetanska stranka protiv nas boriti stalno, čime da se branimo? Čime da se branimo? Pa možemo ovdje u jednoj cijelini ponovo nabrojati ono što smo rastrkano nabrojali, kako su se odupirali muslimani opirali su se sabrom na istini i sabrom na onom što ih je snalazilo. Čvrstinovi mi postojanošću na svome putu. Hidžrom. Hidžrom se spašavali. I Ibrahim a.s. i Musa a.s. Ne Musa u Egiptu jako je sa njim. Treba pobjeći dalje. Treba između sebe i faraona staviti mjero da ne može hijrom i Rasul sallallahu alaihi wa sallam u danima hijre u Medinu nije mogao odići sablu nego se branio hijrom sklonio se sebe i svoje ashaba potvrlo tome još jasnije je hijra u Abesiniju hijra u Abesiniju to je čisto spašavanje glava zatim dova dova Allahu tabaraka wa ta'ala da sačuva mjesec vjeri دوا الله تبارك وتعالى با انفتسيهيك إلا الله ستاكو ودزيبه فكل نارد كو رتو بتمسنيك أبو استراده كو با انفتسيه سلبريسي بين انفتسيه الله تبارك وتعالى انفتسيه الله تبارك وتعالى سيد النارد ودنوحة نارد نوحة فكو نارد اللوطة شعبة صالحة هودة on neprijatelja svakog poslanika. Dovolj znači Allahu Đalešanuhu da pomogne mu'mine, a da uništi kjafire i na kraju borbom, džihadom, džihadom. umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam poslanik je jasno pokazao da se islam brani i da se islam jača džihadom zato današnja predmoć kafira nad mu'minima nije ništa drugo i puštanje Allahu Allahu Jelšanu kafira da nam nema vladaju i da nema imaju vlast nije ništa drugo nego naše napuštanje džihada kazna zbog našeg ostavljanja džihada Vali Allah za lešanuhu kažnjava kjafire iako mu'mini ne vole džihad pa da ih kazni jer Allah za lešanuhu kaže borite se protiv njih Allah će ih kazniti a šta ako mu'mini ne vode džihad pa ne, bi, ne bivaju kjafiri kažnjeni džihadom pa kjafiri vrhuni ispovede se na zemlji da li Allah tabaraka wa ta'ala i každa nas zbog njihovih grijeha sigurno sigurno Allah je lešanu i každava već na dunjaluku každava i strahom tako sav kjafirski svijet živi u strahu živi u strahu od zagađenosti u strahu od otrova atomskih bombi koje su proizvali, proizvali ljudi u strahu od ratova, strahu od kriza, strahu od bolesti. Živi u bolestima, potresima, ratovima. Žive poniženi i pritisnuti propisima i pravilima ponašanja koje su nametnili njihovi tirani, njihovi kjaferi. A na kraju im je ahiretski azaba, on je najveći znači kjafiri iako ne budu kaženi od strane mu'mina džihadom što im je prava kazna to je Resul sallallahu alaihi wa sallam pokazao šta je lijek za židove šta je lijek za mušike šta je lijek za sve nevjernike da sajmo im vrijedi sablja židova samo vrijedi ono što im je Hitler radio. Kranje i paljenje sapuna od njega. Ništa drugo. I samo taj metod uspjela i to je metod, metod Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Jer njima nema vjere. U njima nema emaneta. Fa kullama ahadu ahdan nabagadu farikum minhum. Bel aktheruhum la yu'minun. Kada god vam daju zakletu, dio njihov će prekršiti. Pa dao rabin zakljetu da će sar Alatmaš živjeti mirno, toga skupnja se pogledala ili ubila njega prvog. Pa šta mislima šta misli muslimanima? Kad god vam ugovor, a kulla na ahadu ahadam ne da gledaju prvi kominu. Kada god vam neku, neko obećanje i zakljet, ugovor, ne da gledaju prvi kominu. Dio njih je odbaci. Džabe je sklapate. Zatim, Allah Želešanu govori o židovima da kad god sklope dogovor sa muslimanima, vrate se svojim očelima, pa sa njima održe drugu sjednicu. Kad sa nama održaju jednu sjednicu, jedan dogovor, vrate se svojima, pa sa njima održe drugu sjednicu na kojoj vide šta će sa njim što su sa njima dogovorili. للذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك i od onih koji su židovi ima ljudi koji slušaju laž slušaju druge ljude koji ti ne dolazi pa tako jedan islamski vođa ne islamski nego iz islamskog svijeta arapski neki ili koji god drugi hoćete napravi dogovor sa židovima i on vjeruje u taj dogovor drži ga se a ta isti život koji mu je dao određene, određene dovoljne e, zakletu, riječ, sjedi je kasnije sa svojima na tajnom sastavu i kaže, e, šta ste mu rekli? E, rekli smo to, to, to, to. E pa kaj? Treba da izađe ovako, ovako, ovako. U harri puno je kaj nam ima bejihi. I mijenjaju onda riječi sa njihova mjesta. Pa kad napravo sporazum, kaže, sa ovim sporazum hoće to i to. Tumače ga kako god hoće. Dok ne dođu do onoga, što oni hoće da pa kaže ako vam dadnu ovo izmite ga la ilan u tajhu ako vam ga ne dadnu nemojte ga uzimati kad pa dođu do određenog sporazuma daju nam ga sjedu sa ljudima i kažu e ovaj zakon treba raznačiti to i to I se dogovorio sa muslimom barakom oko toga, ali to jesmo. E, ovo tvara znači to i to. Tražite od njega to, ako dobijete, poslušajte. Ako ne dobijete, nemoj da poslušajte. Pa tako su poslali onaj ajit objavan kada su poslali Resula, Resulu, Resulu se sam došli i traže od njega hukm za kaj izmizi na učaru. Pa kažu, ova kazna je kod njega isto kamenovanje za vođenje u iratu. Pa kaže, ako vam izlažu kazu prilite ako ne izlažu naprimajte od njega tako po svakom ugovoru zato ima nema vjere nema nema obraza nema poštenja ne drže se dogovoreno i vrijedi im samo sablja Rasulala sallallahu alaihi wa sallam pa onda Hitlerov safun to je ono što za taj narod i one koji mi slijede vrijedi pa kažemo današnja prevlast kafira na mu'minima nije ni zbog čeg drugog nego zbog toga što su mu'mini ostavili da su ostavili svoje pravo da se brane ostavili džihad a još prije zbog čega su ostavili džihad zbog toga što ne znaju svoju vjeru što su poslušali kafire koji su mi skrivili vjeru i prihvatili da je to vjera to je krivno što su oni selirali a ne ona istina koju je Allah tabaraka wa ta'ala objavio Allah tabaraka wa ta'ala da nas pouči onome što je korisno, a da nam da korist onoga čemu nas je poučio i da uzvisi islam i muslimani, a ponizi kufr i kjafire i da bude sa njima zadovoljen da nas podrži na istini dok ga sretnemo. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Završili smo nekoliko časova kojima smo htjeli da objasnimo važnu stvar sunnatullah pravilo koje je Allah Želešanuhu stavio na dunja bi se dokazala iskrenost vjernika i da bi se dokazala upornost nevjernika u zabludi. Večeras ćemo uzeti kao proteču govoru o džihadu i uvod u drsove o džihadu jedan drs koju ćemo nazvati potencijali dati ovom umetu potencijali dati ovom umetu svačiji govor je krmen osim Allahu wa tabaraka wa ta'ala svačije znanje je ograničeno i falično osim njegova zato ni jednu stvar ne poznaje u suštini i u cijelini niko osim Allah želešanu jedini وما أوتيتم من العلم إلا قليلا i nije vam dato od znanja osim malo tako i kada ovom je riječ drsu nećemo moći spomenuti sve potencijale jer su mnogi od njih skriveni mnogi od njih izgubljeni mnogi od njih koristi nevjernik mnogi se pokažu tek kroz borbu i mnogima nas Allah Želešanu nije naučio i nije ih otkrio ali snaga imena vraća je najveća snaga snaga imena oživljava snaga snaga imana je jača jača od materijalne snage šta se braće u jednom misđidu gdje jedan Allahov rob pojavljuje ruku ruke pa završi pa dođe ruke završi, pa dugne treći, pa završi, pa dugne četvrti, pa završi, pa dugne od jednog njih sto, pa završi, pa dugne drugi pet stotina. Moje Allaha tabaraka. Zamislite, jednu zemlju koja trguje s drugom zemljom, ona vjerovatno ima sa njim jake veze. Jel' tako? Moraju imati banke koje posluju, pošte koje rade, putne linije koje vežu, ljude koje komuniciraju i tako dalje. I ta zemlja razda bliska jedna drugoj. Jer ona prodaje šta? Robu ili kupuje od nje. Ako ne imaju ti odnos sa odnosom, da za slabije. učestvuje u svom programu vlada jedne od tih zemalja, odmah uvažava i računa na tu zemlju. Pa kad Bosna misli na rešenje svog problema, odmah misli na Ameriku. Ne misli šta će Albanija reći. Pa od Albanije može reći i rat, i mir, i ovako i onako. I ovo ne igra ulogu. U samom nema odnosa tako bitnije, tako značajni i utjecajni. kako mišljenje jedne od tih zemara partnera po pitanju odluke koja je odrešena u drugoj zemlji bude nepovoljno ta će zemlja povući tu odredbu povuće je dokinuće je zbog čega zbog mjesta te druge zemlje kod njih uzme uzor da se poslužimo. Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da kuća na zemlji na kojoj ili u kojoj u kojoj se uči Kur'an je za stranike nebesa šta? Svjetli kao za stranike zemlje zvijezda. Kao za stranike zemlje čega? Nebesa zvijezda. Zašto ne? Zašto ne? Kad svijetli jedna kuća na brdu? Kad se jedna upala u sjelica. Kako ne bi svijetljela kuća na zemlji stanovnicima nebesa, melekima? Kad se u jednom srcu mu'mina na zemlji u kuću, ha? upalila svjetovka imana. Srce uči Kur'an. Srce čini tebu, srce čini dovu. Srce zikra Allaha čini. Da'o čini. Elim tražu. Sjeća se Allaha. Razmišlja u korist vjere. Odakle svjetlo? Odakle Odakle je Allah dao svjetlo sjelici? Koliko je Allahovo svjetlo? Koliko je svjetlo lica mu'mira na sudnim danu? Pa zar mislite u svijetu nura i u svijetu bajba? Da ne svjetli? Šta nam ne desi na svjetli? Svjetli svjetlo hidro centrala. Svjetli, svjetli, svjetlo Allahovo tabaraka wa ta'ala. Ta svetlo pokorosti Allahu, šta im žene tu svijetli, šta kod Arša svijetli, šta kod Sidretu Vintaha svijetli, svijetli svijetlo Allahova zadovoljstva i dobrote prema tim stanovnicima i tim svijetljima. Pa zar je čudo da u tajnoj zemlji Allah za taj gajb svijet učini vidljive svijetlo srca mu'minskog na zemlji kuća u kojoj djete i čovjek, i žena, i djevojka, i njena, padaju na seždu. Čitaju njegove čiste ajete, jasne ajete. Kakav je odnos nebesa prema, toj, prema toj kući? Ili u jednom mjestu, u jednom selu, ili u jednom mjestu, gdje su jednom snopu zamršene stotine tih svetala, tih zraka, tih srca, spletene. I u jednom džematu vjernika ili u jednom, u jednom umetu. I da li je veza nebesa i zemlje? I veza Allaha tabaraka wa ta'ala prema robovima? jednako kad prasice svijetle ili kad, kad se svijetle utrnu kad te ruke se dižu ili kad te ruke zve rade kad taj jezik vikri ili kad taj jezik nagovara na rad protiv Allaha i postiče je li odnos Allahov tabaraka wa ta'ala jednak radio razdani ga ne znam isključite da li je znači otvorenost kapija nebesa prema jednom mjestu ili jednom čovjeku ista prema jednom mjestu ista prema jednom državu ista prema jednom narodu ista nije i ona zavisi od veze ti ljudi sa Allahom tabaraka wa ta'ala kao što smo rekli da ako dvije zemlje unutar sebe firme koje sarađuju, mora onda i ta vlada urediti zakonne putove kojima će oni komunicirati. A ako nema baš nikakve, nikakve partnerce od njih, čak nisu uspostavili diplomatske odnose. Nema potrebe, zašto? Zašto neće niko dobro kod nam pravi pasar, da mu zdavi pasar? Tako je vraćao i u odnosu nebesa prema zemlji odnosno Allaha tabaraka wa ta'ala prema njegovim robovima ko želi susjet sa Allahom želi Allah susjet sa njim ko prezire susjet sa Allahom Allah mrzi susjet sa njim a mora dođe od susjet susjeta je Allah želešanuhu od rodova kaderom tako Allah želešanuhu voli namaz, ali rob ga neće. I Allah će mu kadrom odredeno ko neće da ga i nema. Iako to Allah ne voli. Allah ne voli da bude klanjač, ali mora biti neklanjač. Allah ne voli da bude neklanjač, ali mora biti neklanjač. Jer je zaslužio da to Allah kadrom odredi. Kadrom odredio, sudbino. Tako je i sa susetom. Allah je zelošanu, ne voli suset sa tim, ne voli šerijatski, nije mi bio taj čovjek. Ali mora da ne voli doći pogledaš ko je dobar, znači ja neće sa njim sjesti. Drago mi se sa njim. Pa i kad moram, kad odlazam, posle vam, ja je volim opet. Drugo ga ne volim vidit. Ha? Uvidio kod mi mrzio svojim postupcima, ali moram se svojim sjesti. I bit će se uzeti, ali šta? Neprijatelj. Allahu Đelešanu pripada najviši primjer, najljepši primjer. Ali je, tako je sa Allahom Đelešanu sude sa vodom, mora doć, kaderom. Ali Allah Đelešanu da ne voli, jer umori Allah svoje neprijatelje i bacit će u džahannam i poradit će već prije na dunjaluku. Tako je sa tim u